saodat asri qissalari suiqasd qilishmoqchi karvon suraga yetib borgach abu toliq ortiq yurishga istagi yo'qligini bildirdi rohib buhayraning so'zlariga beparvo qarab bo'lmasdi yuragini bir qo'rquv egallab vujud vujudigacha singib ketgan bezovtalikdan qutulish mushkul bo'lib qoldi ora sira ko'z oldiga rohib buhayraning siymosi gavdalanar oldiga kelib muhammadning qo'lidan tutar va olamlarning xo'jayini mana deyayotgandek bo'lar edi abu tolib jonidan ortiq ko'rgan jiyanining rostdan ham ana shunday martabaga sazovor bo'lishini juda juda xohlardi abu tolibning busuradan uyga qaytish haqidagi buyrug'iga karvon ahli sira ham afsuslanmasdan rozi bo'ldi chunki ular qo'llariga kutil o'tganidan ham ko'proq daromadni kiritgan edilar buning ustiga yana davom etadigan yo'l azobidan qutulishgan maqsadlariga ortig'i bilan erishishgan edi bu orada uch begona kishi busraga kelgan karvonga yana ham to'g'rirog'i undagi ko'rkam bir bolaga qiziqib qolgan edi bu uch maslakdosh o'zaro qisqa ammo uzil kesil qarorga kelinayotgan bir majlis o'tkazdi nima deysan yo zubayr meningcha o'sha bola ammo ishonchim qat'iy emas sening fikringchi men ham sening fikringga qo'shilaman mabodo shunday bo'lsa endi yahudiylarning saltanati bitta deyaver tammom amaliy yo'l tutishni afzal ko'rardi eng yaxshisi bu bolani bir xilvatroq joyga olib borib undan kerakli narsalarni so'rab bilish uzil kesil ishonch hosil qilingan taqdirda darhol saranjomlab qo'ya qolish kerak to'g'ri gapni aytding ey tammom sekin bolaga yaqinlashdilar ammo uning yonida uzun bo'yli basavlat yelkador bir kishi turar sira ora sira karvonga farmon berar edi uch maslakdosh yahudiyni ko'rgan zahoti sekin qo'lini qilichining dastasiga olib bordi va fitnachilarning ko'ziga tik qaradi haligi uch hamfikr lom mim demay ko'zdan yo'qoldi lekin ish bu bilan bitmadi bolaning yolg'iz qolish ehtimoli bor edi uzoqdan karvonni taqib eta boshladilar biroq amakisi go'yo undan bir soniyaga ham ajralmaslikka qasam ichganga o'xshardi karvon har doimgidan ham qisqa vaqt ichida savdo sotiq ishlarini bitirib bursaga yetib keldi maslakdoshlarning ichini it tattalay boshladi bu ishni qilmasak qilmaslik ular uchun jinoyatdek gap edi agar haqiqatdan ham bu o'sha bola bo'lsa yahudiylar davri davron surgan zamon bitgan hisob edi dariso birodarlarni bir chekkaga boshladi menga qaranglar agar, agar bu bola o'sha bo'lmasa ma'sum begunoh bir bolaning uvoliga qolamiz eng yaxshisi hoziroq orqalari orqalaridan yo'lga chiqaylikda rohib buhayrani topib uning fikrini ham eshitaylik ehtimol kelayotganlarida u bilan uchrashgandir yoki qaytishlarida ko'rishishar nima qilishni rohib buhayra bilan ko'rishgandan keyin kelishib olamiz bu tadbir sheriklariga ma'qul bo'ldi chunki o'ta ehtiyotkorona bir tadbir edi to'g'ri o'ylabsan ey dariso dedi sheriklari uch tuyaga mingan bu uch kishi bursani busrani tark etgan karvonni izma iz taqib etib yo'lga chiqdi ular qayerga borishadi nima ish qilishmoqchi hech kim bilmasdi buxayra kutilmagan mehmonlarni bu uch maslakdoshni ibodatxonaga taklif etdi har biri alohida alohida salomlashib chiqdi oldilariga dasturxon soldi qorinlari to'ygach zubayr sen bilan bir yashirin ish haqida maslahatlashgani keldik ey buhayra dedi juda yaxshi maslahatlashamiz yaxshisi chiqib hech kim eshitmaydigan joyda gaplashsak ibodatxonadan chiqdilar bir daraxtning soyasiga o'tirdilar bu haqda gaplashilgan gaplarni faqat uch shu daraxtlar eshitishi mumkin xolos ularning ham sir saqlashlariga shubha yo'q dedi buhayra zubayr gap boshladi bir necha kun oldin bu suraga hijoz tomonlaridan karvon keldi deya voqeani so'zlab berdi va so'zlarini shunday davom ettirdi endi sening fikringni bilsak devdik ey buhayra qani aytginchi bu karvon va g'aroy bolani ko'rdingmi ko'rdim gaplashdim xo'sh nimalarni gaplashding buhayra o'tirgan joylariga ishora qildi xuddi mana shu yerda to'xtadilar uzoqdan kelayotganlaridayoq tepalarida bulut kabi bir narsaning harakat qilayotganini ko'rib karvonga qiziqib qoldim buhayra bo'lgan voqeani tafsilotlari bilan so'zlab bergach so'radi demak u karvon bu surani tark etdi shundaymi ha bizdan oldin bu yerdan o'tib ketgan bo'lishlari kerak buhayra qo'llarini tizzasiga urdi attang zo'r fursatni boy beribman dedi tamom mana biz ana shunday fursatni boy bermaslik uchun shoshmoqdamiz tushunmadim o'sha bolani o'ldiramiz buhayra titrab ketdi qilolmaysiz bu ishni qilishingiz ham kerak emas nega agar bu bola rostdan ham o'sha bo'lsa darvoqe men bunga yuz foiz kafilman bu ishga kuchingiz yetmaydi chunki buyuk olloh uni panohida asraydi sizlarning shu niyatingiz amalga oshishiga aslo yo'l qo'ymaydi bekorga juvon mark bo'lib ketasizlar ammo unga zarar yetkaza olmaysizlar butun dunyo odamlari birlashsa ham uning payg'ambar bo'lishiga va yuksaklardan berilgan vazifani ado etishiga to'sqinlik qilolmaydi ammo bu bola bo'lajak payg'ambar bo'lmasa u holda bir ma'sumning uvoliga qolasizlar menga desa sizlar bu shum niyatlaringizni shu yerda qoldiringlarda orqaga yuklaringizga qaytinglar buhayra to'g'ri gapni aytgan edi kitoblarda yozilgan ma'lumotlar azaliy taqdirdan bahs etardi bu taqdirni o'zgartirish unga to'sqinlik qilish hech kimsaning qo'lidan kelmas to'sqinlik qilishga uringanlarning holiga voy faqat ollohning hukmi bajo bo'lar allohning irodasi doim ustun doim g'olib kelar edi zubayr e'tirof etdi ishning bu tomonini biz o'ylamagan ekanmiz ey buhayra bizni to'g'ri yo'lga solding dedi shundan keyin xayrlashdilar va busuraga qaytdilar abu tolib va karvon ahli bu mojarodan bexabar edilar yana butlar qoshida abu tolib jiyanning butlarga nisbatan befarq ekanligini bilardi ammo rohib buhayraning huzurida aytgan aytganidek ularga qarshi cheksiz nafrat tuyg'usini tuyishidan bexabar edi safardan qaytgach yo'l taassurotlarini gapirib berarkan buhayraning go'shasida bo'lib o'tgan voqeani ham butun tafsilotlari bilan so'zladi haqiqatdan ham uni butlar butlar qoshiga olib borolmadik dedilar har yili makkaliklar buvona butuning yonida to'planishar o'sha kuni maxsus marosimlar o'tkazilar soch soqollar olinar janjallashganlar yarashar qurbonliklar so'yilar edi kun botguncha qadar bu marosimlar davom etardi amakilar va ammalar bu yil 12 yoshga to'lgan jiyanlarini ham ushbu diniy marosimga olib borishga qat'iy ahd qilishdi abu tolib muhammad bu yil sen ham buvonaning qoshiga borasan dedi ammo olgan javobi ko'ngliga o'tirishmadi jiyani u yerga borishni sira ham istamadi abu tolib boshliq amakilariyu ammalari muhammaddek itoatli bolaning birdaniga bormayman deb qat'iy qarshilik ko'rsatishini va o'jarlik qilishini sira kutishmagan edi unday dema o'g'lim ilohlar g'azablanadilar buning oqibati yaxshi bo'lmaydi so'ngra boshingga falokat yog'diradilar bu so'zlarning zarracha ham foydasi bo'lmadi axiyri yalinib yolvorib ko'ndirdilar bunday bir ma'sum go'dak qalbining ilohlarga qarshi tushunib bo'lmas darajada kin va nafrat hissiga to'liq ekanligini hech jihatdan izohlay olmasdilar butning qoshiga keldilar har bir kishi uning qoshida egilar duo qilar istaklarini bayon etar edi abu tolib ham bordi u ham boshqalarning ichini takrorladi so'ngra amakilar ammalar xuddi o'sha amallarga amallarni ado etishdi shunchaki tosh parchasi edi bu ona abu tolibdek aqli raso hurmati joyida viqor va salobat egasi bo'lgan bir kishining toshga jonsiz borliqqa sig'inishi ham kulgili ham ayanchli edi ulkan bir xonadon hoshim o'g'illarining yetakchisi abu tolib boshqalarga aql o'rgatadigan yaxshilikka boshlaydigan aqli va tadbiriga hamma ishonadigan so'ziga hamma quloq soladigan abu tolib ha o'sha abu tolib tosh parchasi qarshisida naqadar egilmoqda qanday qilib shunday odam toshlarga iloh deb qararkin boshqa amakilari ham sevilgan hurmati joyida bo'lgan kishilar edi nurli muhammad abu tolib boshliq amakilariyu ammalarini ham yaxshi ko'rar hurmat qilar edi ammo ularning bu bema'ni xatti harakatlariga inson qadrini pastga uradigan bu turfa qiliqlariga hech tushuna olmasdi qani muhammad sen ham tiz cho'k buyuk buvonaning qoshida bu sen ham biz kabi bo'l tosh taxtalarga quli bo'lganingni tan ol deyish bilan barobar edi yo'q u aslo bunday qilolmaydi xohlagani taqdirda ham uni ertaning buyuk payg'ambari o'laroq yetishtirayotgan olloh bunga izn bermas yo'l qo'ymas edi muhammad qotib turardi go'yo bu taklifni hech ham eshitmagandek edi ikkinchi bor murojaat etildi qani muhammad ko'p kuttirma kelishi mumkin bo'lgan balolarning oldini olish uchun qarindoshlar buvonaga yolvorishar bola bo'lgani yetimligi bois uning illatini kechirishini o'tinar edilar bu orada muhammad yuzi sarg'ayib tizzalari qaltiray boshladi bahaybat bir maxluq yaqinlashayotgan yaqinlashayotgandan dahshatga tushgandek qo'rquv izlari bor edi yuzida ammasi darhol uni quchog'iga oldi muhammad hushidan ketdi iloh buvona darg'azab bo'ldi deb tushunishdi yoshgina bolaning buvona kabi mashhur butga qarshi oyoqqa turishi aql bovar qilmaydigan jasorat namunasi edi tashqariga chiqqim kelyapti olomon orasiga olib chiqib xilvatroq joyga bordilar nima bo'ldi jigarim yonimga oppoq ko'ylakli uzun bo'yli bir odam keldi ey muhammad zinhor bu butga qo'l tegizma dedi qo'rqib ketdim yana butlar boshga balo keltirmasin deb u yerdan uzoqlashdilar uyga kelganlaridan keyin ham muhammad yuz ifodasida hamon ro'y bergan voqeaning ta'siri bor edi uni uyda qoldirib yana butning qoshiga ketdilar chala qolgan amalni oxiriga yetkazish kerak edi kechqurun qaytganlarida qurbonlik go'shtidan ham keltirdilar qara muhammad senga qurbonlik go'shtidan olib keldik muhammad zarracha ham xursand bo'lmadi aksincha men uni yemayman bir parchasini ham og'zimga olmayman dedi yana biror kor hol yuz bermasin deb uni bu safar zo'rlamadilar shundan keyin muhammadni biror marta ham butlarga sig'inishga da'vat qilmadilar sad nom berilgan but oddiy qoyatosh parchasidan iborat edi ammo kinona qabilasi unga alohida bir hurmat bilan qarardi olib kelingan qurbonliklar shu yerning o'zida so'yilar qoni esa ushbu qoyaning ostiga oqizilar edi xalq uyimizga baraka kirsin deb kelar qo'llarini qonga surar mollarini ham kasal bo'lmasin deb shu yerga olib kelar edi bir kuni tuyalarning oldiga solib haydab keltirgan bir odam shu yerda ma'lum muddat qolib duo o'qimoqchi baraka so'ramoqchi bo'ldi biroq yuzlarcha hayvonning qoni bilan irkit holga kelgan bu but qoyani ko'rgan tuyalar hurkib yon atrofga tarqab ketdilar egasi ularni to'xtatish uchun behuda urinardi jilovidan tutilgan tuyalar ham tek turmasdilar qaytaga uni ham qum ostiga sudrab ketardilar qora terga botgan bu odam bir amallab o'rnidan turganida yon tevaragida bitta ham tuya qolmaganini ko'rdi qo'liga tushgan toshni bor kuchi bilan saatga qarata otarkan ollohning qahriga uchragur tuyalarimni qochirib yubording deb baqirdi keyin tuyalarini qidirib ketdi amallab hammasini bir joyga to'pladi endi bu yerni yelkamning chuqur ko'rsin deya orqasiga qaytib ketar ekan shunday baytlarni o'qirdi biz saatning qoshiga keldik ishimizga baraka bersin deb holbuki u bizning ishimizni bo'ldirmadi endi biz satning qullari emasmiz zotan u boshqa qoyalar kabi bir tosh parchasi emasmi na adashganga yo'l ko'rsatadi na yordam otasi bir bosqin paytida o'ldirilgan imron ul qays ismli bir shoir intiqon o'tida yonib yurardi bu borada butlarning fikrini bilmoqchi bo'ldi hubal butining yoniga kelib fol ochdi uch marta ham o'ch olma degan yozuv chiqqach o'qini butga qarata otdi va razil ekansan deya hayqirdi o'ldirilgan sening otang bo'lsaydi sira ham bunday qilmas eding so'ngra asabiy holatda shahdam yurib ketdi abu tolib daromadi uncha ko'p bo'lmagan kishi edi shu yili 12 dan o'tib 13 yoshga qadam qo'ygan nurli muhammad uning bu ahvolini yaxshi bilar unga yordamchi bo'lishi juda yordamchi bo'lishni juda juda xohlar edi bundan tashqari bekorchilik uni zeriktirardi bir kuni amakisiga qo'ylarni o'zi boqib kelmoqchi ekanini bildirdi amakisining bu uydagilar sen ish qilmasang ham xafa bo'lmaydilar deganiga qaramay iltimos etaverdi nihoyat uning istagiga rozi bo'ldi abu tolibning suruviga qo'shnilaridan ham qo'ylarni qo'shganlar bo'ldi shu yo'sinda u o'ziga ish topgan o'zi yashayotgan oilaga ozgina bo'lsa-da foydasi benihoyat xursand edi har bir qo'y uchun qo'shimcha bir qirotdan haq ham olardi makka aslzodalari uchun qo'y boqish uyatli kasb emasdi peshona teri bilan teri to'kib pul ishlash ham ayb sanalmasdi qo'y boqib yurganda qabos degan o'simlikning yetilgan mevalaridan tanlab tanlab yegani uzoq paytgacha o'sha kunlarning shirin xotira sifatida eslab yurgani ham ma'lum oradan qirq besh yilcha keyin o'sha yerlardan o'tarkan birodarlarga qabosning qoralari yaxshi yetilgan va mazali bo'lishini qo'y boqib yurgan kunlarida buni totib bilganini so'zlab bergan edi makkada ba'zi kechalari ko'ngil ochar bazmlar uyushtirilardi bunday bazmlar samar yoki musammana deb atalardi bu bazmlar ko'rishga arziydigan ko'ngilochar marosim ekanligi nurli muhammadning ham qulog'iga chalingan edi bir kuni kechqurun cho'pon o'rtog'idan suruvga ham qarab turishini iltimos qildi borib samar bazmini ko'rmoqchiligini aytdi o'rtog'i rozi bo'lgach yo'lga tushdi makkaga keldi uylardan birida xursandchilik qilinayotganini ko'rdi odamlar rosa yig'ilgan uzoq yaqindan kelganlar kirib tomosha qilmoqda so'rasa to'y bo'layotgan ekan u ham kirdi bir daraxtning ostiga o'tirdi bu yerdan hamma yoq ko'rinib turardi ammo o'tirar o'tirmas uyqu bosib ko'zlarini yumishga majbur qildi va u ertalabgacha shu yerda qolib ketdi xursandchilik tun yarmidan gacha davom etib mehmonlar uy uylariga tarqalishar ekan daraxt tagida uxlab qolgan yigitchani ko'rdilar biroq uni bezovta qilmadilar ertalab yuziga tushgan quyosh nurlari uni uyg'otdi atrofga qaradi hech kim yo'q edi o'rnidan turib qo'ylarning oldiga ketdi o'rtog'i nimalarni ko'rganini so'ragan edi kecha nima bo'lganini o'zi ham bilmasligini uxlab qolganini aytdi oradan bir muncha vaqt o'tdi yana o'rtog'idan qo'ylarga qarab turishni iltimos qildi yana makkaga keldi bazm bo'layotgan o'sha joyga yana bir joyga kirdi ammo u yana ham o'z holiga qo'yilmadi azaliy taqdir g'olib chiqdi yana bazmni ko'rmay ertalabgacha rohat baxsh uyqu og'ushida bo'ldi bu uning bazmni ko'rish maqsadidagi so'nggi urinishi bo'ldi bundan keyin hech qachon tungi bazmni tomosha qilishga qiziqmadi